Dostranon to pyxion. Cateso. Grafe. Orthos eneas deis. Tasceraias poieson ton grammatoon. Tomelan ton son hudor oligon. Idu articalos ehei. Epidos ton calamon. Epidos ton smilion. Potapon théléis o cru céu e en bleu o cru céu